أنا من المشركين يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي Islamski studio Zemzem. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. oni će šta želi postići. Islamski studio Zemzem. Živi koliko hoćeš ili kako hoćeš, ali znaj da ćeš umrijeti I radi šta hoćeš, ali znaj da ćeš za to biti nagrađen ili kažnjen. I voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš ga napustiti. هل تفكرت بهذا الجبل العالي وبحار غسلت كل غمام Nitko od vas neće biti pravi vjernik sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čim sam ja došao. سبحان رب الأكوان قد خصص Ja Rasul Allah, men neđat, o Allahu poslaniće, u čemu je spas. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, amsik alejke lisanak, walnijasa'ke bejtek, wabki ala khati'atik. Kaže, čuvaj dobro svoj jezik. I neka ti tvoja kuća bude dovoljna. I plaći radi svoje greške. Kaže, kad aflaha al-mu'minun, uspjeli su vjernici. الذين هم في صلاتهم خاشعون oni koji su svojim namazima skrušeni gdje to istina ako nije to znanje Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa koja je to druga stvar Ako nije, kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i ako ne bude to ono što će ga usmjeriti, pa koja je to da kažemo druga stvar koja će ga usmjeriti na ono što je od istine. سبحان الرب يكوان قد خطبت الإنسان كنت ستبت غربا يمسك بيمينك قرآن سبحان الرب يكوان Zar jedan onaj koji hoće da ide putem dženneta, zar može da svoje srce veže za neko koji ide putem dženneta? التقى الكوكب هذا جبل عالي ضم وبحار غسلت كل غمام وألم ودموع العبد Kaže da neko od vas ode u mesđid, pa poslanik Ali Salatu Osman kaže da ode u mesđid, u džamiju, i kaže da prouči ili da nauči dva ajeta iz Allahove knjige bolje mu je nego dvije deve. Tri ajeta nego tri deve. Četiri ajeta nego četiri deve i tako dalje. Islamski studio Zemzem. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم سهل بريباد الله سبحانه وتعالى إنك صلوات السلام نبوسلنيك الله وقبسلنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى وسوي بلمني توكنزي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ovi koji vjerujete bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da umremo kao pravi muslimani. A zatim, draga moja braće i cijenine sestre, jeli tema našeg današnjeg predavanja i izlaganja je odgoj na Kur'anu i sunnetu. Odnosno, kako da čovjek postane od oni koji, tako da kažemo, u svakom dijelu svog života je pokoran onome što dolazi u Allahu i subhanahu wa ta'ala knjizi i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kada kažemo islamski odgoj ili odgoj na Kur'anu i sunnetu, mi sati mislimo da naša omladina bude odgojena islamski, da kažemo u svim sferama svog života. Znači ne tako da kažemo, na primjer, da u jednom dijelu budemo muslimani, a da u drugom dijelu budemo pravi džahili. Ili da jedan dio Kur'ana i sunneta prihvatamo, a da drugi odbijamo. I zato ćemo pokušati ovdje da iznesemo ono iz čega ćemo vidjeti kolika je obaveza i kolika je važnost da se trudimo da budemo od oni koji će potpuno odgojiti svoje duše na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. A to normalno ovome govorimo zato što smo vidjeli u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam toliko ajeta i toliko hadisa koji nam upućuju na to da će čovjek ama baš za svaku stvar svog života biti, prit, biti pitan pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa nam tako prenosi imam At-Tabarani u svom dijelu Al-Mu'đam al ausat od Sahl ibn Sada as saidi radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao جاء جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحب من شئت فإنك مفارقه prenosi imam At-Tabarani u svom dijelu Mu'ađemu al ausat od Sahl ibn Sada Sa'idija radijallahu ta'ala anhu da Allahu posanik sallallahu alaihi wasallam rekao došao mi je Džibril, jel došao Melek Džibril sa objavom. Međutim u ovom slučaju objava sunneta. Jer Džibril alaihi salatu wasalam je dolazio poslaniku sallallahu alaihi wasallam kako sa Kur'anom, tako isto sa sunnetom. I došao mu je ovdje i rekao, o Muhammede, živi koliko hoćeš, ali ćeš biti majit. Živi koliko hoćeš ili kako hoćeš, ali znaj da ćeš umrijeti. I radi šta hoćeš, ali znaj da ćeš zato biti, šta? Nagrađen. Misli se ili nagrađen ili kažnjen. I voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš ga napustiti. Jer znamo šta? Da čovjek koliko god svoj stvar, koliko god svoje srce bude vezao za neku stvar od ovog dunjaluka, šta? Da će je napustiti. Kada tada? I zato nam je zabilježio ima muslim u svom sahihu od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao yetba'u l-mejjita thalath ahluhu wa maluhu wa amaluhu fa وماله ahluhu wa maluhu wa ويبقى amaluhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, mejita prate tri stvari. Prati ga njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. pa se kaže vrate dvije stvari, a ostane sa njim u kaburu jedna stvar, vrati se njegova porodica i ostane njegov imetak, međutim sa njim u kaburu ostaje šta? Ostaje njegova djela. Zatim ono također, draga vraćo cijenine sestre, što nam upućuje na to, za koje stvari ćemo biti pitani, i kako čovjek treba da na dunjalu koji ima odnos prema Kur'anu i sunnetu i koliko svoju dušu da odgaja na te dvije stvari, upućuje hadis koji je zabilježio imam At-Tirmizi u svom sudanu od Ukbe ibn Amira radijallahu ta'ala anhu da se obratio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao Ja Rasulallah men neđatu Ovaj ashab koji se zove Ukbe ibn Amir kao pravi musliman kao onaj koji hoće da nauči uputu i kako da odgoji svoju dušu obraća se Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kaže mu ja rasul Allah men najat?" o Allahu poslaniće u čemu je spas to jeste uputi me na one stvari koje će mi biti od spasa na gdje i na dunjalu i na ahiretu pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: amsik alejka lisanak, wal sa'ka baytak, wabki ala khati'atik." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga ovdje znači upućiva na neke od stvari u kojima će biti ako Bog da njegov spas. Pa kaže emsik, ili u rivajetu emlik alejke lisanek. Kaže čuvaj dobro svoj jezik. Čuvaj dobro šta svoj jezik. Wal yasaka baytak. I neka ti tvoja kuća bude dovoljna. Misli se ovdje ko što se kaže u komentaru hadisa, da čovjek jedno vri, što više vremena provodi u samoći. To jeste da ima vremena u svom danu i u svom vremenu kada će provesti u samoći sam sa sobom. I zato kaže imam Ahmed rahmetullahi alaihi, da je svaki hajre dolazi od onda kada se čovjek bude usamljivo sa samim sobom. To jeste da čovjek malo se osami pa da razmisli o svojim djelima, da vidi da li negdje treba više, da li negdje treba manje i tako dalje kada je u pitanju njegov odnos prema ahiretu. I dalje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ i, i plaći radi svoje greške. To jeste onda, ako učiniš neki grih od uslova za tu taubu, za to pokajanje, treba da bude nešto što se zove ennedam. Znači ono kajanje, međutim ne kajanje u smislu taube, nego kajanje da čovjek duboko u svojoj duši nađe i osjeti kajanje za ono što je učinio. Znači ne samo tako da kažem, eh, ja sam učinio sam to i to, eh, pokajao sam se na brzinu i to je tauba ispravna. Ne, ko što kažu islamski učinjaci, tri stvari treba da, su, da se nađu kod čovjekove taube. Jedna od tih stvari jeste ono duboko kajanje u njegovoj duši za ono što je uradio. I kada se to nađe u čovjeku, onda će čvrsno, čvrsto odlučiti da se nikada više neće vratiti tom grihu. Ovaj hadis je vjerodostan, ko što kaže šeha Albani, rahmetullahi alaihi drugi. Zatim od hadisa koji nam, draga braćo, također na ovo upućuju, jeste hadis koji je zabilježio jedan veliki islamski učenjak, Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi, rahmetullahi alaihi, u svom dijelu Al-Hujja, Imam Nevavi za ovaj hadis kaže da je vjerodostojan, mada po pitanju njegovog senada postoji govor, međutim mi ćemo ga za svaki slučaj navest, a to je da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Nitko od vas neće biti pravi vjernik sve dok njegove strasti ne budu slijedile ono sa čim sam ja došao. Znači u ovom hadisu vidimo šta? Da Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam od nas kao vjernika ne traži samo, tako da kažemo, ono naše pokoravanje u jednoj vanjštini. Nijukom slučaju nego traži da to pokoravanje, koliko mi u našoj vanjštini, tako da kažemo smo muslimani i koliko trebamo da budemo, a što smo vidjeli šta iz ovih hadisa, toliko poslanik sallallahu alaihi wasallam traži od nas da naše duše budu pokorne. I ovdje nam navodi i spominje nam strasti, to jeste kao što čovjek, jel tako, ima strasti, ima naklonosti, ko što je prirodno, jel tako, prema mnogim nekim od stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Tako treba da ima strast prema onome što mu dolazi od Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači kada nešto čini, nema da to čini preko volje ili da kažemo ovako ili onako, ne, nego da to čini i srcem i dušom. Znači da bude potpuna pokornost u onim stvarima što se traži od njega. I zato, draga braćo, kada govorimo o ovome, možemo da spominjemo dosta, dosta ibadeta, tako da kažemo koje čovjek čini, međutim, možda ne osjeti potpunu slast tog ibadeta. Da ne kažemo, na primjer, ovdje da počnemo govoriti o namazu. Jer znamo šta? Da je od osnovnih uslova za spas čovjeka na dunjalku, na hiratu, šta namaz. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, kada opisiva vjernike i kada govori kako će biti sa njima i ko su ti koji, će, koji su uspjeli, kaže, kad aflahal mu'minun, uspjeli su vjernici. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Oni koji su svojim namazima skrušeni ti mode vidimo šta da je uspjeh čovjeka. Znači, nije samo u njegovom obavljanju namaza, nego da to njegovo obavljanje namaza bude sa skrušenošću. I zato da kažemo da svaki čovjek upita sebe. Jel tako? Da počnemo. Koliko puta čovjek nekako tako da kažemo obavi namaz, klanja ovaj ili onaj namaz. Međutim, da Allah oprosti, jel tako čovjek jedva čeka da to šta sklepa, da završi Allah imanet. Znači, nema tako da kažem, ah, da čovjek baš ono bude, da kaže, eh, baš mi je sad ovaj namaz, da mi to bude rahatliko. Ko što je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao tako hadis koji je zabilježio imam Ahmed u svom musnadu hadis vjerodostojan da poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže wa ju'ilat قُرَّةُ ayni fi salah A kaže sreća, moja sreća je učinjena u namazu. Prethodno poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže šta? Da mi od dunjalu ka drago hubbibe ilaje min dunjakum thalath. Kaže od dunjalu od dunjaluka su mi drage tri stvari. Međutim, kada je u pitanju namaz, poslanik alaihi sallatu wasallam kaže atibu an nisa' miris i žene. Međutim, kad kaže o sreći, šta je to prava sreća, kaže وَجُعِلَتْ قُرْلَةُ عَيْنِ فِي الصَّلَةِ Ali moja prava sreća je učinjena gdje? Učinjena u namazu. I da kažemo da čovjek samo počne da razmišlja o svojim namazima i na načinu kako obavlja namaz. Jer kao što kažu, kao što je prenešeno od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu i tako dalje, da onaj ko ne bude potpuno skrušen u svom namazu i koga njegov namaz ne bude, koga, šta, koga njegov namaz ne bude ispravljeno njegova loša djela, da taj čovjek od namaza nema ništa. Ili da mu taj namaz povećava od Allaha subhanahu wa ta'ala samo udaljenost. Znači namaz koji čovjek obavlja, međutim ne utiče na njega, šta? kao što kažu neki od selefa, samo povećava njegovu udaljenost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Da nas Allah Đelešanu saču od toga. I zato kažemo, znači kolika je iz ovog vidimo potreba da čovjek učini sebe da svoju mladost, da svoj život učini, u čemu? Znači da nauči uputu i kako potpuno da se odgoji na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato bi htjeli da sada ovdje nešto kažemo, znači koji su to načini, tako da kažemo da jedan mladić, da jedna djevojka, da jedan čovjek koliko god tako da kažemo imao godina, međutim mi hoćemo ovdje, jer tako, posebno da se obratimo omladini. Jer to je jedan je li poseban element da kažemo u našem društvu koji je možda posebno problematičan i tako dalje, da se obrati njemu i da kažemo znači, na koji način da gleda da provodi ove svoje dane u mladosti. I zato kažemo da kada u pitanju odgoj, da prije svega mislimo kada kažemo odgoj na znanje i na djela. Na ilm i amel. Na znanje i na djela. Normalno, stvar koja je nama više manje poznata, koju smo više puta čuli, jel tako, da uvijek trebamo učiti, da mu svaki musliman treba učiti, da svaka muslimanka treba učiti stica, stica šariatsko znanje i tako dalje. Međutim, nekako to lahko prolazi kroz naše glave. Zatim isto tako smo tako čuli da čovjek mora raditi po onome što zna i tako dalje. Međutim, ovdje bi želio sada da navedemo samo nekoliko stvari da kažemo iz koji ćemo vidjeti koliko smo mi u potrebi za šariatskim znanjem. To jeste koliko smo potrebni Tako da kažemo, znamo, prije svega, da znamo kako da učimo šariatsko znanje. A zatim kako da ga sprovedemo u praksu. Jer kada je u pitanju i znanje i Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, moramo da znamo kako da ga učimo i kako da ga shvatamo. Evo da pođemo, na primjer, kada je u pitanju e, učenje i razumijevanje samo Kur'ana. Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. Jer tako moramo da imamo i da znamo koji su to temelji po kojima mi idemo kada hoćemo da ispravno razumijemo Allahu Đalešanhu knjigu. Je treba da znamo da danas živimo u vremenu kada veliki broj ljudi, tako da kažemo, zagovaraju mnoge zablude. I on kada zagovara tu svoju zabludu, neće reći da mu je dokaz te njegove zablude, zablude govor ovoga orientaliste ili govor ovoga filozofa ili tako dalje, nego uzme da kažemo tu zabludu iz govora, iz riječi ti orientalista ili ti filozofa i onda hoće da to potkrepi kuranskim ajetom i da kaže da ta ideja ima osnovu gdje? U Allahu subhanahu wa ta'ala knjizi. Znači hoće, tako da kažemo, došao je sa jednom potpuno pogrešnom idejom i hoće da to dokaže Allahu subhanahu wa ta'ala riječima ili riječima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Iako mi ne budemo imali znanja, iako ne budemo znali kako da razumijemo Allahu u knjigu, niti ćemo je ispravno shvatiti, niti ćemo u stanju biti da otkrijemo zablude tih ljudi koji pozivaju to što pozivaju. Kasnije ćemo navesti, na primjer, neki od tih ideja, kao što je, na primjer, jedinstvo religija, kao što je, na primjer, ovoga i tako dalje. Međutim, ovdje da kažemo da moramo da znamo na koji način da to naučimo. I zato, na primjer, ukoliko pogledamo u e, uvod tafsira od Ibn Kesir, rahmetullahi alaihi, vidjet ćemo tamo kako navodi riječi imama Šafija, rahmetullahi alaihi, kada kaže na koji način se tumači Kur'an. Pa kaže imam Šafija da se prvo tumači Kur'an kako? Da se Kur'an tumači Kur'anom. Znači, ajet tumači drugi ajet. U nekom ajetu je nešto spomenuto ukratko, međutim drugi ga više objašnjava. Ako ne nađemo to, onda ga tumačimo kako? Sunnetom Allahu oposanika sallallahu alaihi wasallam i kako je to već dalje poznato. <clears throat> Međutim, ono što posebno ovdje treba da kažemo, jeste da, draga braći, cijenine sestre, mi danas živimo u jednom vremenu koje je mnogo teško vrijeme. I često puta kažemo, danas je vrijeme teško, vrijeme je fitne, vrijeme je fitneluka i tako dalje. Allahu posanik, sallallahu alaihi sallam, ove danas naše dane u, koje, u kojima mi živimo, opisiva nam u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim, u صحيح sahihu od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže badiru bil a'mali fitnatan ka qita'i يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الله بسنه صلى الله عليه وسلم وبرجاء أصحابه إكاجه كاجه بجورته إلى وبرجاء أصدقائه مسلمين مسلمان بجورته سچينيانيم دبريه ديلا prije nego što dođu dani luka. Teški dani. Kaže koji će biti poput dijelova mrkle noće. Ti će dani toliko biti teški da Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam kaže čovjek će osvanuti kao vjernik, a omrknut kao nevjernik. Ili će omrknut kao vjernik, a osvanut kao nevjernik. I kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, čovjek će svoju vjeru prodavati za nešto nevrijedno od dunjalka. Čovjek će svoju vjeru šta? Prodavati za nešto nevrijedno od svog dunjalka. I zato, draga braću, ko što je noć, tako da kažemo mrkla noć, čovjek ne zna gdje će, hoće li pravo, hoće li lijevo, hoće li desno, hoće li pravo, hoće li nazad. Tako isto, tako da kažemo danas u ovom vremenu, kada ljudi govore o Allahu ođelešanuhu, vjeri onako kako hoće, Da kažemo čovjek se nađe u jednoj situaciji kaže ne znam gdje. Hoće li onima koji govore ovako? Hoće li onima koji govore ovako? Hoće li onima koji govore ovako? I tako dalje. Međutim šta je to da kažemo što će čovjeka usmjeriti? Gdje je to istina? Ako nije to znanje Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa koja je to druga stvar? Ako nije kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i ako ne bude to ono što će ga usmjeriti, pa koja je to da kažemo druga stvar? koja će ga usmjeriti na ono što je od istine. I zato danas kada bi govorili u videojima fitneluk u ovom našem teškom vremenu, mnogo bi ostalo da o tome govorimo. Međutim, možda jedan od posebnih vidova toga jeste nešto što možda zovemo fitna ili fitneluk pera. Znači, bilo to samo opisanje o islamu ili sami prevodi i tako dalje. I zato ćemo vidjeti da se iz dana u dan na našim, na našim prostorima tako pojavljuje neka čudna literatura. Na primjer da kažemo, neki možda, možda naša omlada sada manje više prati tu literaturu. Međutim, evo kao primjer ćemo navesti jedna od zadnjih izdanja koja je izašla, to je knjiga Dva lica Islama. Od jednog, da tako, je li prime Islam, nije li prime Islam, Allah Đelešanu najbolje zna, Stefana Švarca, knjiga se zove Dva lica Islama. Prvo je normalno, iz redova, da kažemo naše uleme, jedan je dekan islamskog fakulteta, drugi je profesor i tako dalje, ono što je poenta da ta knjiga hoće da kaže da postoje danas dva lica islama. Jedno je lijepo, drugo je ružno. Ono što hoće da kaže za ovo ružno lice, to je vehabizam. To je nešto što danas zovemo vehabizam. Međutim, dobro, mi kažemo o svakom pokretu u islamu, može da se raspravlja i tako dalje. Ako je čovjek htio na neki način da to raspravlja o tom pokretu, mogo je. Međutim, ono što je interesantno ovdje, jeste, na primjer, da u toj knjizi dolazi vrijeđanje islamskih učenjaka. Tako, na primjer, da kažemo pokret, salafijski pokret ili pokret Muhammed ibn Abdul Wahaba se poredi sa fašizmom i komunizmom. Kaže, ove tri zastale, tako da kažemo, ova ideje i tako dalje, to su šta? To su komunizam, fašizam i vahabizam. Zatim, e, Muhammed ibn Abdul Wahaba poredi sa Hitlerom. I kaže, he, kaže, šta Hitler zna, još prije njega se pojavio, kaže, ko pravi Hitler. Zatim, to je, misli na Muhammed ibn Abdul Wahaba. Zatim kaže, čitavo to učenje gradi se na učenju jednog neukog čovjeka. Ko je taj neukog čovjek? To je šehehul islam ibn Taymiya, rahmetullahi alaihi. Zatim, za poznatog islamskog mislioca i učenjaka Sejda Kutba kaže, jedan seljak iz jednog sela za kojeg niko ništa nije ovaj, e, za njega ništa nije znao, nije čuo, došao i sada hoće da nas uči islamu i tako dalje. Međutim, mi kažemo, manje više to je napisao jedan čovjek sa zapada, ili musliman, ili čafer, ne znam, Međutim, ono što je poenta, da to dolazi u prevodu naših ljudi i da na jedno, jedino mjesto gdje se spominje i na taj način grdno spominje ta ulema, da niko od njih nije popratio ni sa jednom jedinom riječu da kaže da se na taj način ne može govoriti o našim velikanima, našim učenjacima, pa tako da kažemo koje god pravca da vidi. Da kažemo pogotovo, ako ćemo uzeti raniju ulemu, ili na primjer šehhul Islama ibn Taymiyyu, rahmetullahi alihi, za kojeg imam ez zahabi rahmetullahi alihi, kaže kaže kada bi se zakleo kod makama misli se kod makamu Ibrahima jeli kad bi došao kod Kabe i kaže kada bi se zakleo da moje oko da oko govori općento da oko nikada nije vidilo slično njemu niti da on nikada nije vidio sličnog sebi kaže ne bi trebao da učinim šta kefaret ne bi prekršio svoj zaklet Ako veliki i poznati historičar i hafiz hadisa kaže to za ovog velikog islamskog učenjaka, zar onda jedna institucija Tako da kažemo, naša vjerska ne bi bila, ne bi trebala da brani, na primjer, ako se taj čovjek naziva naukim, ako se naziva ovako, ako se naziva ovako i tako dalje. I zato vidimo, međutim, ovo se, da kažemo, plasira među ljude, jedno od velikih znanja i tako dalje. I normalno, većina, da kažemo, ljudi na sve to ovaj, šuti, niko da se ovaj obrati bilo da kažemo iz redova naših magistara, naših doktora, naših profesora i tako dalje. Poenta je znači da živimo u jednom vremenu fitnaluka kada da kažemo ljudima se na sva načina, na sve načine nudi ono što možda nije u stvari od same dželle Đalešanu vjeri. I zato, draga braćo, draga omledino, znači iz ovog vidimo kolika je naša potreba da šta? Da se vratimo onim, da kažemo, tradicionalnim dokazima kada se govori o čemu? Kada se govori o obavezi traženja znanja. Možda je, ovdje smo trebali spomenuti još jednu, možda što je, pogotovo što se mnogo plasira, a to je da kažemo ova E, ideje jedinstva religija, kada danas dođu također profesori islamskih nauka i tako dalje, hoće da kažu da i danas iz redova muslimana, i redova kršćana, i redova židova, i redova indijanaca, i redova domoroda, da će sve to biće od njih Da će sve to ako Bog da ući u džennet. Da si oni koji se budu molili jednom Bogu, da će se oni ući u džennet. I normalno kako to plasira tu svoju ideju, kur'anskim ajatom iz sure Al-Baqara gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna ladhina amanu wal hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Oni koji budu vjerovali, ja tako misli koji bili muslimani i koji bili židovi i koji bili kršćani i koji bili sabejci od njih oni koji budu vjerovali u Allah i sudnji dan. Međutim, mi znamo da se ovdje misli, kad se spomenu židovi ko? Oni koji su vjerovali u Musa a.s. Kad spomenu kršćani, oni koji su bili za njegovom vremenu i koji su vjerovali u Musa a.s. i koji su slijedili šta? Njegov šarijat i tako dalje. Međutim, kad dolazi poslanik sallallahu a.s. bivaju sve, jel tako, te vjere i svi ti vjerozakoni derogirani. Međutim, da kažemo danas, U našem vremenu hoće da se kaže kako iz redova današnjih kršćana, iz redova današnjih židova ima oni šta koji će ući u džennet i da oni koji budu slijedili tu vjeru, da su oni na pravom putu. I da kažemo da logička pravila nas upućuju na to, da nema zaplike da kažemo da onda čovjek danas obavi džumu namaz u petak, da nedeljom ode na misu, da kažemo isti jedan čovjek, da se i tamo pomoli Bogu i da se ode pomoli Bogu i da se u sinagogi pomoli Bogu i tako da kažemo. Međutim, to je normalno, onda kada se počnu slijediti pravci i da kažemo pravila, u tumačenju Kur'ana onako kako to nije. I zato kažemo da nam je potreba da se ponovo vratimo i da vidimo šta je to i kolika je obaveza traženja znanja sa kom pojedincu. Bilo mladiću, bilo djevojci, tako dalje. I zato, na primjer, jedan od tih dokaza jeste kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa'lam annahu la ilaha illa Allah wa stakfir li zambik. I znaj da nema drugog istinskog božanstva sem Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nas obraća. Obraća se prije svega svom poslaniku sallallahu alaihi sallam i kaže šta? Znaj da nema drugog istinskog božanstva sem Allah. I Imam Bukhari je ovaj ajet uzeo kao dokaz u svom sahihu i kaže poglavlje da znanje je prije riječi i dijela. Poglavlje i dokaz u ovom ajetu da je znanje ispred riječi i ispred dijela. Što znači, draga braćo, da je neispravno dijelo i jednog čovjeka, da je neispravna riječ i jednog čovjeka, ukoliko hoće sa tim hajr, međutim, ukoliko ne bude imao znanje o toj stvari. Šta je propis te stvari? Kako se ta stvar treba činiti? Da li vako, da li nako i tako dalje. Znači, za koju god hoćemo stvar, traži se od nas znanje o toj stvari. Bilo da kažemo da se vratimo kada u pitanju namaz, kada u pitanju zakat, kada u pitanju ovo, za svaku stvar je čovjek obavezan da ima šariatsko znanje, da li je to tako ili ovako ili na neki drugi način da učini. I zato kažemo, znači da najviše ono što čovjek u svom vremenu treba da provede, jeste traženje šariatskog znanja. Jer kako će čovjek u svemu se ovome uputiti i kako će biti na uputi ukoliko ne bude znao. Zati, na primjer, ono što bi također ovdje želio da spomenem, a to je da mi, znači da kažemo naša islamska omladina i naša, naše islamske mase, kada ne budu imali ono što će im pružati, tako da kažem, lah, lahak dolazak znanju. Ili da kažemo kada ne budu kod sebe imali znanje. Da će se desiti, da kažemo, velike kontradikcije, kontradiktornosti u njihovim životima. Tako, na primjer, vidjet ćemo nekoga tvrdi da je musliman. Voli, tako da kažemo, islam. Međutim, čitav njegov život je ispunjen nečega što Allah subhanahu wa ta'ala nije dozvolio. Prije nekoliko dana slušao sam tako jedno predavanje gdje se spominje jedna pjevačica, jedna poznata arapska pjevačica, koja je, jel tako, čitao svoj život provala u čemu? U haramu, pjevanjima, zavodeći, omladni, tako dalje. I ona kaže, kaže, ja nikada, kaže, ne izađem na binu, nikada ne, ne izađem na scenu da pjevam, a kaže da ne proučim ajetul kursiju, da ne proučim kulhu vallahu, da ne proučim ovo, da ne proučim ovo i tako dalje. Subhanallah. Znači da kažemo to čini, međutim i to kada čini, čini kako? Čini sa bismillom. I uči ajetul kursiju, i uči ovu suru, i uči, uči možda ovu dovu i tako dalje. Ili, na primjer, što mi priča jedan student, kaže, sada sam se, jeli, zadnji put, kaže, kada se vraćao iz Kajra, i kaže, sio sam u avion, i kaže, do mene jedan Arab, kaže musliman, i meni kaže, kaže, znaš tu putnu dovu, kojom ja njemu znam, kaže, evo ja tebi nekolike dove putne, kaže, one su dobre da se prouči. I kaže, on me dao, kaže, kad tamo na putna dova. I on mašala, kaže, uči, uči te se dove, kaže, kad je došla s adresa da nam servira šta će, kaže, njemu traži alkohol, Znači, hoće da mu se alkohol donese i šta? Da to pije na svom putu. Međutim, prije toga je šta? Proučio ovu dovu, proučio ovu dovu i tako dalje. Međutim, kažemo šta je ovdje problem? Normalno, u određenim situacijama se des, dešava da su problem strasti. Međutim, mi kažemo, kod većine našeg naroda problem je u znanju. Odnosno, ili da kažemo neznanju. Problem ovdje se dešava u znanju ili neznanju. I zato danas, nažalost, vidimo da kažemo, na primjer, neke naše sestre, alhamdulillah, Allah jalla šanu im se smilovo, tako da kažemo da su stavile hijab. I, jel tako, mnogo, mnogo su učinili velikog hajera za sebe i za druge, zato što su stavili sami taj hijab. Ne nego u ovom vremenu, kažemo, u ovom vremenu fitnalu, kada kažemo svaka žena koja se imalo pristojnije nosi, inša Allah i ta'ala da se nada da u njoj veliki hajer. Međutim, na primjer, ja se sjećam, dok smo mi bili u medresi, normalno, jel tako, u našoj medresi dole bilo pomiješani muški i ženski. I subhanallah, neke devojke koje su, ono, što bi mi rekli, zastalno pokrivene, Subhanallah, čitavo tako da kažemo to e, te godine školovanja, mora redovno da se čita horoskop, na primjer. E, redovno se da kažemo donosu, donose posteri, da kažemo brat pit e, ovaj, onaj glumac, subhanallah pokrivena djevojka, svoj život hoće što da usmjeri islam, međutim pored svega toga što zadivljena je tim glumcima, tim pjevačima i tako dalje, koji u osnovi nikako, tako, nemaju nikakve veze sa, šta, nemaju veze sa islamom. I zato subhanallah ideš, jel tako gledaš, kada vidiš subhanallah, međutim, u glavi, došlo je do nekog, jel tako, spoja. Znači, zar jedna djevojka koja je odrekla se toliko od ovog dunjaluka, e, pokrila se onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži, zar može biti od oni, tako da kažem, koji nosa e, te, te postere, koje čita horoskope, prati redovno ove serije, sluša ove pjevačice i tako dalje. Zar nije to vezanje srca za nekog za kojeg je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas obavijestio da su šta? Da su stanovnici džahennama. I zar jedan onaj koji hoće da ide putem džennata, zar može da svoje srce veže za neko koji ide putem džennama? Zar je to moguće tako, zar to zdrava logika kod jednog običnog čovjeka, a da ne kažemo pogotovo kod jednog, tako da kažemo vjernika ili da kažemo kod jedne vjernice? Normalno, da to nije zdrava logika. I da kažemo da je ovdje jedan poremećaj u znanju i da je to jedan poremećan u odgoju. I zato je potrebno više da se uči, više da se čita o Allahu ođerlešanu vjer i da se ljudima šta omoguće i olakšaju pristupi dolaženju znanja. Naprimjer, jedna od stvari koju sam, naprimjer, ovako pratio. Na primjer, u dnevnom avazu imate ono, jel tako, ono, svaki put bude, svaki dan lično znana, jel tako, bude neki pjevač ili pjevačica i glumac i glumac. I na primjer, pratite, na primjer, kada dođe, da kažem, ko, veliki postotak ili veliki procenat muslimana, dole kada bude pitanje u što vjerujete, kaže, vjerujem u Allaha. I to ne kaže u Boga, nego kažem vjerujem u Allaha. Tu je on naveo šta je u horoskopu, gdje ljetuje, šta voli piti, voli se to. Međutim, kada je vjera, vjeruje u Allaha. Inša Allah i ta'ala da je ovdje problem znanja, a ne strasti jeste da ljudi nemaju ispravno znanje koji tako da kažemo vodi šta treba da čini, šta ne smije da čini i tako dalje. Međutim kažemo da ovdje ne smijemo da se zadržimo samo na tome da kažemo da čovjek stekne jednu određenu šerijatsku naobrazbu. I da kaže čovjek ja sam naučio toliko i toliko i da tu ustane ne nego treba da znamo da jedan vjernik i vjernica treba u svom dan, u svojoj sedmici da imaju konstantno nešto što će i voditi ka tome što povećava znanje. Dobro, to ćemo sada staviti na jednu stranu. Druga, druga strana, ili druga stvar jeste da se naučimo da moramo da svaku onu stvar što naučimo od Allahove Đalešanuhu vjere da to sprovedemo u praksu. Znači to je tako da kažemo ono što bi danas rekli sva filozofija Islama. I sva filozofija ovog života. Znači da ono što si naučio od Allahove djelašanuhu vjere, da to sprovedeš u svoju praksu. I zato, na primjer, jel tako, Ibn Kesir, rahmetullahi alihi, na navodi uvodu svog tefsira, izrekao od Abdullah ibn Mesuda, da kažem jedna velika izreka koju često puta trebamo i citiramo na predavanju. Gdje Abdullah ibn Mesud odgovori kako su ashabi učili uputu. Pa kaže mi bi, kaže kada bi ne bi naučili bi kaže 10 ajeta iz Kur'ana i kaže ne bi prešli da učimo 10 dalje ajeta, misli se na pamet, dok ne bi naučili značenje tih ajeta. Kada bi naučili značenje tih ajeta, onda bi to spravili u praksu i onda bi tek išli da dalje šta, da dalje učimo 10 ajeta. I zato draga braćice i sestre kažemo da moramo da se naučimo Bukvalno da se naučimo, da naučimo naše duše. Da se ono što naučimo od znanja, da to sprovedemo u praksu. I to je nešto što mi nazivamo edab ili norme ponašanja ili kodeks ponašanja. To jeste kako da se ponašamo u našem životu. Kako da se ponašamo prema komšiniku, prema ženi, prema djeci, prema ovome, prema onome i tako dalje. I ova je stvar bila nešto, da kažemo što je bila najviše kod Selefa, kod prvih generacija. A to je da su kroz ono znanje koje su učili, i kroz onaj hivz Kur'ana i kroz one hiljade hadisa koji su znali na pamet, da nije bio cilj da se samo poznaje na pamet, nego da od svakog tog hadisa je da je bio cilj da se to sprovede u praksu. I zato kada se spominje e, u biografiji mama Malika rahmetullahi alaihi, da dok je bio dijete, kada ga je njegova majka uputila i poslala da uči znanje, ono je tako što mi rekli kad, kad ga je poslala u Mejtav, jeli, kada je mama Malika majka poslala u Mejtav, Kaže, kaže, obukla mu je, lijepo turban stavila. Je Jel tako? I rekla mu je, idi kod Rabijatur Ra'i. Rabijatur Ra'i je jedan bio od najvećih učenjaka svog vremena, jedan od najvećih tabina. I rekla mu je, izheb ila Rabija, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Kaže, idi kod Rabije, kod ovog velikog učenjaka, i uči od njegovog ponašanja, uči od njegovog edeba prije nego što naučiš od njegovog znanja. Znači nije cilj da ga pošalje majke da kaže maša nam budeš veliki alem. Normalno, to je želja. Ali idi da naučiš kako da se ponašaš u svom životu. To je mjera na osnovu koje će ljudi ući u džennet ili džahennem. Znači kakvi budu u svojim dijelima. I zato jedan učenik imama Malika rahmetullahi alaihi, a to je Abdurrahman ibn al-Qasim, jedan poznati, je tako ovaj učenjak malikijskog mezheba, kaže učio sam kod imama Malika 20 godina. 19 godina sam od njega učio njegovo ponašanje, a jednu godinu sam učio njegovo znanje. Pa kaže da sam Bog do i tu godinu proveo da od njega učim ponašanje, a ne znanje. Subhanallah, koliko je bilo šta? Znači, koliko hoće da u svom ponašanju bude musliman. A ne tako da kažemo da kada izađe ljudima, mašala, vidi ga musliman, a kada je unutra sa svojim ukućarima, pokaziva tako da kažem jedan pravi džahilijet. A vallaj što je danas jedna od najtežih stvari, tako da kažemo, čovjek kad se naljuti da budemo sniman, čovjek kad ovo e, unutra sa svojim, sa svojom djecom, sa svojom ženom, to je jedna stvar koja je teška. Lako je tako da kažemo da čovjek izađe i vidi ga maša musliman, dolazi u džami i tako dalje. Međutim, treba biti musliman u srđu. Jer tako, kada se naljutiš da pokažeš šta svoje pravo lice islama. Međutim, da se Allah Đelešanu smiluje svima nama, nekada to pokazuje na veliki nedostatak u našem odgoju. I zato, draga obraćam, kada se ove dvije stvari dese. Znači, kada budemo razmišljali i vi rekli da moramo da naučimo, da seknemo to šariatsko znanje, a zatim da to sprovedemo u praksu, onda tako da kažemo dolazi svaki hajr. Međutim, treba da znamo i da uvijek stavimo u naše glave da su džamije Allahove Đalešanhu kuće ta prava mjesta gdje se stiče zdanje i gdje se stiče odgoj. I mi kažemo, nama su potrebne vake tribine. Nama su potrebni fakulteti. Nama su potrebni islamski univerziteti. Međutim, ne može tako da kažemo da se da jedan predavač ili jedan profesor na jednom fakultetu ili onaj ko drži jednu katedru da odgoji tako da kažemo ispred sebe šta? Stotine studenta. I ovaj se vam izvali i sluša hadis. Izvali se šta? I sluša tefsir Kur'ana. Znači nema tako da kažemo nekog edeba, na primjer subhanallah šta? Znači da ima edeb prema onome što sluša. I zato, na primjer, ima Malik, rahmetullahi alihim, nikada nije tijelo da jaše, znači, da popne se na jahalcu, bilo na konju, bilo na djevu, dok je bio u Medini. Znači, zbog čega? Kaže, kaže, kako ću ja jahati onde gdje, kaže, stajalo, gdje stajalo stopalo Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa Ili kaže, nikada nije citirao ni jedan jedini hadis, a da prethodno nije usto, da nije uzao abdest i onda tek da citira hadis. Radi čega? radi poštivanja, ispoštivanja prema Allahovom poslaniku sallallahu alajhi wasallam. Što znači poštivanje prema ilmu, prema znanju, prema tako dalje. Znači nema da mi poštujemo ovog ili ovog čovjeka radi toga što je on ta i taj, nego poštujemo radi znanja koje ima i radi onoga što se govori. I zato, draga braću, zato danas, nažalost, vidimo da onda, kada je prestalo znanje da se stiče, da kažemo iz halki, iz onoga što nazivamo halki, Znači da imamo tu predavač, ima šejih i da komentariše ovu knjigu, da komentariše ovu knjigu. Tako da kažemo, nastaja, nas, došla nam je ulema ili došlo je generacija uleme kako je došlo. I tako da kažemo, kako će jedan profesor odgajati pred sobom tolike stotne studenta. I nije, tako da kažemo, čudo što, des, što se dešavaju i neke žalosti, što nažalost moramo da reknemo, što je naša stvarnost, na primjer kada su pitanju veliki, veliki broj, studenata koji studiraju islamske nauke. Mi danas, nažalost, imamo e, nekada u prijašnjem vremenu je teško bilo otići da se studira u Meku, u Medinu, u Damask, u Kairo, ovdje ili on. Međutim, danas je postalo lako. I danas skoro nema kasabe, a da neko ne studira u tim, da kažemo našim prijestolicama znanje. Međutim, vjerujte mi, tamo ima veliki broj njih koji više hodaju po teretanama i tamo gdje se šuta lopta, nego da kažemo da dolazi tamo gdje velika i poznata ulema, tumači Allahovu knjigu, tumači sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i tako dalje. Ili na primjer, ja jedan put vraćam se, jel sa studija dole i kažem jedan ti prijatelj iz razreda, s tobom završio medresu, bio na televiziji. Ako on tamo, maša Allah, hajir, držao čovjek drs, kaže, ne, nego je bio naj, kako zovu, najpoželjniji neženja ili najneželjniji i tako dalje. Jel, čovjek sa mnom bio raz, međutim, šta, čovjek se prijavio, hajde, ne bi li se oženio možda, i tako dalje. Ili jedan drugi je također student, što studira dole u arapskom svijetu, također se prijavio na tu istu emisiju. Međutim, kad ga pitan što studiraš, kaže arapsku književnost. Razmiš, mislio malo da ono, čovjek studira šarijat, je li fik pravo, međutim, kaže, hajde, da malo bude manja sramota, kaže, studiram arapsku književnost. I e da kažemo, da li je taki, da kažemo, o, normalno, ovi su možda više pobrkali lončiće nego oni prvi što smo možda spominjali. Ali kažemo, zar od takih ljudi možemo nadati se, da kažemo e, da oni tumačeći Allahu Đelešanu vjeru da može da dođe neki napredak. Da kažemo čovjek ako prvo sebe nije odgojio na osnovnim stvarima, ako prvo čovjek nije odgojio sebe na ibadetu, e, na namazu, na spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala, na učenju Kur'ana i tako dalje, kako će odgajati masa iza sebe? I zato, na primjer, mi dosta imamo lijepih primjera ovdje na našim prostorima bilo to i Sarajeva, bilo i drugi mjesta, ljudi, uleme, imama, subhanala, koji su prije svega svojim ličnim životom, svojim ibadetom, pokazali da kažemo kako jedan čovjek treba da bude. Ja se zaboravio sam sada, Muharrem Efendi Omerdić jedne prilike na jednom predavanju, spominio jednog od imama Begove džamije, mislim da je jedan od eh, imama koji se zvao Sabri Hafizović, ne sjećam se, dobolno zaboravio sam, sa pilom što sam došao, tražio sam tu kasetu da ponovo poslušam, međutim nisam uspio da nađe. Taj Hafiz, taj imam, kad je obavio jedne prilike hađi ili umru, klanio je dva rekata kod Kabe, pred Kabom, na dva, dva rekata na kojima je proučio čitav Kur'an, na noćnom namazu. Znači čovjek sa naših prostora. Normalno kažemo, ovo je stvar koja je bila prisutna kod Selefa. Međutim, prije ne tako dano bila je prisutna i ovdje kod nas. Mi se možda čudimo ovim stvarima. Međutim, ko smo mi da se čudimo? Gdje su, tako da kažemo, naši badeti? U odnosu na ibadeti ljudi, tako da kažemo, daj, nije to moguće da se desi. Subhanallah ima Allah vi dželalešanhu robova, da kažemo ili je bilo, koji su toliki bilo ibadetu. Ili, na primjer, ovdje jedan od poznati e, sarajevski hafiza, Ibrahim Efendija Trbinjac. Čovjek koji je 12 godina samo akšam i jaci uklanio, e, čovjek koji je 12 puta proučio hatmu na akšamu jaci. Znači ono tako imamo, teravije se klanjaju hatmom, međutim također nekad su neki hafizi, klanjali su kako i ove druge namaze hatmom, na primjer klanja akšam jaci i uči Kur'an po redu, na stranca na jednom rekatu, na drugom druga, na jaci stranca i po na drugom stranca i tako dalje, i tako uvijek se završavala hatma. Ibrahim Efendi Atrebinjac je 12 puta proučio hatmu tako samo na akšamu i jaci. Međutim to su bile stvari da kažemo, to su bili ljudi koji su učili, koji da kažemo koji su bili primjeri, ili možda da kažemo primjer Mehmed Efendi Hanđić, rahmetullah alaihi, koji je bio poznat po mnogim predavanjima koje je držao u Saraju. Ili da kažemo, u ovoj džami komentari su o tefsiru od Nesafija, u ovoj džami Edebu Dini od Dunija od Mavrdija, čak e, u jednoj džami e, bilo predavanje komentar Mekamata od Haririja. To je jedno dijelo iz arapske književnosti. Zove se Mekamat od Haririja. Vjerujem mi danas upitajte, 90% studenta koji studiraju dole, da li si čuo za Mekamat od Haririja iz književnosti? Sigurno će biti odgovorne. I to je da kažem u stvari način koji naša ulema kaže i kako svata da je rješenje za odgoj generacija. Kako? Znači da normalno, potrebna su nam tribine, potrebna su nam predavanja, potrebni su na časopisi. Međutim, ne možemo mi odgojiti naše duše na Kur'anu i sunnatu ako sjedimo i popijemo neretvu kafe govoreći i rešavajući islamske probleme i probleme umeta. Mora da se sjedne na koljena Ovo pominje pogotovo za našu omladinu, našu braću i naše sestre. Da pravi islamski odgoj dolazi onda kada na koljena sjednemo, da. Upravo onako ko što je došlo u hadisu Džibrila. Kada je Džibril alaihi sallam došao poslanika alaihi sallam da podričio islamu, imamu i ahsanu. Šta se kaže u hadisu? Fa esne da rukbetejih ila rukbetejih. Pa kaže stavio svoja koljena kod njegovih koljena. Džibril alaihi sallam dolazi na koljena sjeda, preposlanika sallallahu alaihi wasallam, znači tako skrušeno, tako ponizno i kaže šta je islam, šta je iman, šta je ihsan. Da nas poduči kako mi sa jednoj skrušenošću i sa ponižnošću treba da tražimo ovo znanje. A kroz to odmah šta sebe odgajamo. Kada je poslanik alaihi sallatu wasallam kada upućuje nekoga na hajr, kaže mu šta idi u džamii traži hajr. Ko se došlo hadisu koji je zabilježi ima muslim, takođe od ibn Amira, radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ejukum yuhibbu en jagduva ila buthana au ila al-aqiq, fa ja'tija binaqatejni kuma vajni. Da poslanik alaihi salatu wasallam jedne se prilike obratio ashabima i kaže, ko bi od vas volio da ode u buthan ili aqiq, to su bila, jel tako, dva prijedjela, ne tako daleko od Medine, kaže, kod bi od vas volio da ode, od vas volio da ode na ta mjesta i da otamo dođe sa dvije debele deve. Jel tako? Kod Arapa su deve bile najveće bogatstvo. Znači, na primjer, kad bi tebi sad neko rekao, odeš dole, na primjer, malo dalje od Sarajeva, odeš, na primjer, u Hadžiće i čekate novo novca ta auto. Samo odeš tamo, dočeraš ga i postalo je tvoje. Hoćeš li da ga daš kao sadaku ili ovo ili ono i tako dalje, možda uradiš šta uradiš. I poslanik Ali Salatu Islam da kaže, poredi ovo, koristi ovo poređenje. I kaže, ashabi Allahovog poslanika Ali Salatu Islam, ja Rasulullah kulluna nuhibbu thalik, o Allahov poslaniće, svi mi to volimo. Znači imali li čovjeka da kaže među nama, koji ne bi volio sada da ode malo ili tako dalje i da ga čeka nešto što je besplatno. Da kažemo 100 maraka ili 150 ili 200, a ne tako neko veliko bogatstvo. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, a jagdu afala jagdu ahadukum ila al masjidi, fa ja'lamu au jakra'u ajatajni, hajrun lahu min akatajni. Au thalath, hajrun lahu min thalath. Au arba, hajrun lahu min arba, wa mislu min a'dadihinna. Kaže da neko od vas ode u masjid, Pa Znači, poslanik Ali Salatu Islam kaže da ode u mesdžid, u džamiju. I kaže da prouči ili da nauči dva ajeta iz Allahove knjige bolje mu je nego dvije deve. Tri ajeta nego tri deve. Četiri ajeta nego četiri deve i tako dalje. Evo, jednog velikog hajra koji tako da kažemo može da ostvarim. I zato, draga braćo, mi kažemo da šerijatsko znanje nije samo obaveza oni koji hoće da budu, tako da kažemo, koji su pisali fakultet islamske nauka ili su predijeli da odu negdje vani da studiraju i tako dalje. Ni u kom slučaju. Mi ne kažemo da je islamsko znanje ako neko završi da je tako da kažemo ta i taj fakultet. Ne. Nego islamsko znanje i ali mi onaj ko ima znanje. I zato, na primjer, vidjet ćemo danas, na primjer, od poznate uleme, na primjer, čujemo da je poznati šehi i tako dalje, međutim, nije završio šariatski fakultet. Na primjer, čovjek je možda doktor hemije, ili je doktor eh, medicine. Međutim, pored svega toga je veliki iskusan islamski učenjak, tako dalje, zbog čega? Zato što je svoje znanje i svoj odgoj stekao u mesđidu, stekao u džami tamo gdje se je nudilo znanje. I zato sigurno treba da znamo. Znači da ono, ako hoćemo, a moramo, i ne smijemo ni u kom slučaju da budemo omladina, niti mladići, niti djevojke, koje će izaći sa nekim slabostima u svom islamu. Ne smijemo da izađemo kao oni koji će da kažemo drugima govoriti o islamu, međutim ljudi će biti uzrok da oni napuste islam. Na primjer, da, svojim ahlakom da kažemo. Da čovjek nekada svojim ahlakom bude uzrok da ljudi pobjegnu od islama. Isto je ko što čovjek ima nagradu ako njegovim sebebom primi neko islam, tako isto ima kaznu ukoliko neko tvojim sebebom odbi islam. I uvijek ova stvar treba da bude u našim glavama, našoj braći, našim sestrama. Znači da smo mi ti, prije svega kojim našim dijelima govorimo znači o islamu. Znači ne treba ništa da govorimo, da kažemo riječima, nego tvoja dijela neka budu ti koji će govoriti. I mi smo jedne prilike spominjali e, na nekim predavanjima, čak i ovdje u Sarajevu, nekoj braći, ovaj, jedan primjer, e, istin, da kažemo, živi primjer koji se nedavno desio u Londonu. Da je jedan islamski daja, jeli, daja imam u jednom mesjidu, međutim bio obučen od prilike ovako imao kapcu, malo brade i tako dalje, ušao u jedan taksi, žurlo mu se na posao da stigne na vakat ili možda na predavanje i tako dalje. I kada je ušao u taksi, je tako čovjek ga je dobacio do mjesta gdje je trebao da ga dobaci. Međutim, ovaj, kada mu je platio, ovaj mu je vratio kusur taksta. Međutim, ovaj čovjek, ovaj daja, ovaj šejih, kada je izašao, izašao iz auta, prebrojio je onaj kusur i vidio da mu je vratio malo viška. Znači, to je bilo nešto što mi je rekli nekoliko feninga, možda marka i tako dalje. I sad, subhanla, ovaj čovjek razmišlja i kaže, šta da uradim? Kaže, ako uzmem, to je, kaže, nešto sitno, ali ipak, to nije moj metak, jer čovjek mi je vratio greškom, obavezan sam po islamskim propisima da mu vratim, i on je počeo za njim da trče, govori, e, čekaj, čekaj, kaže on, šta je? Kaže, evo ti, kaže, dao sam mi malo više kusura. Kaže on, uđi u auto. Kaže, šta je? Kaže, uđi u auto, pa mi onda daj. Kad je ovaj ušao u auto, kaže, ja sam ti ovaj kusur namjerno vratio malo viška. Jer kaže, ja sam već jedno duže vrijeme u dilemi oko Islama. I kažem, da li je Islam vjera istine ili nije? Pa sam rekao, prvi musliman koji uđe u moje auto, koji uđe u taksi, kaže, ja ću mu dati malo više kusura. Kaže, ako mi vrati više, oni su pravi ljudi. Ja prelazim na tu vjeru. I kaže, ti si bio prvi taj. I kaže, sad pošto sam vidio to poštenje kod vas, kaže, doću u prvi islamski centar, da izgovorim šehadet la ilaha illallah muhammad Rasulullah. Ovo nisu neke priče, tako da kažem, koji se prenosi prije nekoliko stotina godina, bio jednom jedan i tako dalje, nego priče da kažemo iz života. Ili možda što urađena jedna anketa među muslimanima Evrope, pogotovo među muslimanima Njemačke, e, gdje su bili upitani šta je bio uzrok njihovog prelaska na islam. Ili ako ništa, šta je bio uzrok da prvi put počinu razmišljati o čemu? O islamu. Pa veliki procenat njih, velika većina je odgovorila da je njihov prvi put način da prvi put kad su počeli da razmišljaju o prelasku na islam, da je to bilo radi njihovog odnosa sa muslimanima trgovcima. Ili ko što je, pošto u, u Njemačkoj većina Turaka, kaže sa Turcima trgovca. Znači kad su vidjeli poštenje kod njih i njihov islam da se odlikuje u njihovim dijelima i njihovom životu, počeli su da razmišljaju islam. I zato, braće, mi znamo iz istorije islama Indonezija i sve one milijone muslimana dole. Da su tako da kažemo prešli na islam, jer tako nije bilo džihada nego su prešli na islam radi ahlaka, lijepog ponašanja islamskih trgovaca koji su išli dole šta? Da trguju. I zato ovo nam sve kaže da smo e, u potrebi radi znanjem, da smo u potrebi za odgojom islamskim, kako bi mi bili svijeta o primar drugima. Međutim, da vazimo dan, noć, toliko odersova, toliko ovoga, međutim, tvoji djela ne pokazuju to, u tome nema nekog hajra, u tome nema nekog brična. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od oni koji su odgojeni na Kur'anu i sunnetu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nam oprosti i da nas učini od oni koji čine ono sa čim je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan akulu qavli hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Behari skupoje, salavate donose, Ljiljani skupoje, salavate donose. Kade zani zauče, Sarajevo probude, Kade Islamski studio, Zem Zem. zem, zem. Da li čitanje prijevoda značenja Kur'ana možemo smatrati onim što se zove druženje sa Allahovom knjigom, ako ne znamo arapski jezik? Nema sumnje znači da čovjek ako čita prijevod značenja Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, normalno prije svega treba da zna da, to, da zato nisu savapi oni koji se spominju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ko prouči jedan harf ima deset selaba, dva harfa i tako dalje. Međutim, znači, ako kažemo da se smatra pod jednom stvar je da čovjek hoće da stekne jedno vjersku naobrazbu, druženje sa Allahom Đerlešanu knjigom, nema zaprike i kažemo da inša Allah i ta'ala za taj svoj nijet da će čovjek biti nagrađen. Mada trebamo, e, mi smo to nekoliko puta spomnjali na nekim predavanjima i ponavljali, a to je, draga breću, da moramo da znamo da kada je u pitanju ispravno učenje Kur'ana i na arapskom jeziku, da je to stvar koja je obaveza, a ne stvar koja je dobrovoljna. I zato, na primjer, ukoliko bi ovdje ušli u neke fikske propise, na primjer, vezano za namaz, a to je da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže la salata illa bi fatihati il kitab, da nema namaza bez proučene fatihi. Islamski učenjaci, ko što imam nevevi, rahmatullahi alaihi drugi, kažu proučena fatiha sa njenim teždidima i sa njenim harfojima. I kaže se, ako bi čovjek izostavio jedan tešdit u fatihi, ili jedan harf zamijenio drugim harfom, kažu fatiha je neispravna, a što znači da je čitav namaz neispravan. I ovo je stav sva četiri mezheba. I zato kažemo, normalno, znači nije nam cilj sada da ovo kažemo, eh, ko ne zna sufaru, namaz ti je batil, idi se, naklanjaj ili da kažemo čovjek koji je klanio, djedo klanio 70 godina, razumiješ, nije kažemo, e djedo mašala, muštoluk će se namaz bat, nego kažemo ovdje, čovjek ako nije znao ili nimao gdje da nauči, jedna druga stvar, međutim mi koji znamo da ovaj propis svaki, obavezni smo da uložimo sav napor, prije svega da steknemo, da kada kad, na primjer, konkretno, ovo šariatsko znanje. Znači da naučimo ispravno učiti Kur'an. Na primjer, u Hanefijskom mezebu su još stroži. Oni kažu ako bi čovjek zamijenio harf harfom, na primjer mimo Fatihe, proučio Fatihu ispravno, međutim pogriješio na koji suri, kažu nama što tamo ispravno. I zato kažemo da je obaveza, znači jedan mladić, jedan djevojka, da što prije nađu nekoga ko će ga podučiti arapskom pismu. A kažemo, pogotovo na primjer, koliko to pomaže čovjeku, jednom mladiću, jednoj djevojci, kada se konstantno i svaki dan druže sa Allahom Đerlešanom. Zar mislimo, na primjer, da danas, ova teška vremena, možemo prebroditi ičim ili da kažemo da i možemo prebroditi ukoliko ne budemo učili Allahu Đelešanu knjigu. Ja bih želio sam malo ovdje da se ove stvari dotakne kada upitaju ovo pitanje. Naprimjer, danas, iz dana u dan idemo ulicama gdje je golotinja sve više i više. Jel tako? I desi se da nekada tako da kaže možda jedna naša sestra koja je pokrivena kaže subhanallah kako Allah dželle šanuhu ima dao da uživaju da kažemo javi se ono nešto u čovjeku u srcu kako Allah dželle šanuhu dao ovim ženama da uživaju a vidi mene razumiješ li zdojim se pod hidžabom i tako da ili nekad šeitana baci ili da kažemo jedan mladić subhanallah zna da je to zabranio međutim njegovo srce počne to da želi međutim da kažemo konstantno učenje Allahove šanuhu i slušanje Allahovog šanuhu govora šta nam kaže po pitanju tih ljudi. Mi ne interes, nećemo mi da kažemo da li su tu ljudi osnovnici džennata ili džahnama, međutim nas interesuju njihova djela. Kada čovjek vidi gdje vode je ta djela, zar može išta da ostane u njegovom srcu kada je u pitanju ljubav prema tom džahilijetu. Na primjer, ja, skoro nema predavanja sada, a da ne spomenemo ovaj hadis, kojeg zabilješ imam Bukhari u svom sahihu od Samura ibn Džunduba, radijallahu ta'ala anhu, gdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisiva djela opisiva stanja neka ahiretska. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam taraktu fa idha baytun mabnijun ala bina'i tanur. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam pa sam nastavio da idem. Pa kaže pa sam vidio jednu građevinu koja je izgrađena poput jedne šerpe. Otprilike tako kaže poslanik alaihi sallatu. A'lahu dayyiq wa asfaluhu wasi'. Kaže vrh te građevine je uzak, a dno te građevine je široko. وفيه رجال ونساء عرات a u toj građevini se nalaze muškarci i žene gole, goli bez odjeće. Kaže, wa tahtahu narun yuqad, a kaže, ispod toga je vatra razbuktana. Fa iza uqidat irtafa'u hatta kadu a jahruđu. Kaže, kada se podpali ta vatra, oni toliko, kaže, skaču, šta samo što ne izađu gore, međutim ne mogu da izađu, zbog čega? Zato što je puno, a gore usko. Fa iza uhmidat rađa'u. Kaže, kada se malo ustiša ta vatra, oni se vrati. Ovdje se opisiva način kažnjavanja određenih ljudi na hrvatu. Pa kaže poslanik, pa je poslanik Ali sada da to sam upitao, ko je to, da nas poduči. Pa mu bi rečeno, qilahum zunadu, kaže to su oni, to su muškarci i žene koji su činili zinalog. I zato, draga obraću, kada jedan mladić, jedna djevojka vidi tu e, razgoličenost, vidi tako pod navodnicima to uživanje, koje nije uživanje, neka se sjeti samo na koji način će biti kažnjavani oni koji to to Da Allah dželle šanu oprosti nama njima. Ne treba u našim srcima da se javi oholost da kaže to stanovnici džehennema ne. Wallahi Allah dželle šanu se može njima oprostiti. Oprostiti smilovati radi neke djela a nas kazniti. Nego samo da nam padne na pamet da ta djela da je tako izhod ti djela jeste ovo. I zato konstantno druže, na primjer, kad Allah Đelešanu govori o zina aluku u Kur'anu ili sjećaj na ove hadise, nam čine šta? Da ustajemo na ovom dunjalku. I zato, draga braćo, to je potreba šta? Znači, naša obaveza i naša pohvalno združenje sa Allahom Đelešanu knjigom, a kažemo, jel, kao odgovor na pitanje, nema sumnji, inša Allah, da je čovjek nagrađen za onaj prevod koji ga čita. Ono Koliko obični vjernik ima pravo uzimati znanje iz dostupne literature bez direktnog nadzora od strane nekog učenog čovjeka, jer postoji mogućnost da pogrešno nešto protumači, a zatim i po pogrešnost provede u praksu. Jeli, eh, mi kažemo da je tradicija muslimana bila od pamti vijeka, da kažemo od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa skoro do ovih naših dana, da islamske mase stiču znanje, tako da kažemo tako što djeca, kod djeca pođu u Mejtefe, I onda kad malo budu viši, idu ono što mi danas zovemo medrese, što zovemo halke, e, što zovemo predavanje i tako dalje. Znači, praksa muslimana i ona isprava način sticanja znanja jeste bio da se uči pred nekim, je tako ko je učenjak. I da se uči pred alimom i da se uči normalno pred nekim koji je učio šta? prije toga pre nekim alimom. I zato, na primjer, naćete još uvijek kod nas prisutno, na primjer, u Gazinovi biblioteci, kao rukopisni, ono nešto što se zovu pod navodnicima, jeli, što zovu se iđazet name. Na primjer, prije kad bi neki talib, kad bi neki učenik otišao bir vaktijel u Istanbul da uči, On bi tamo mogu da uči mašala jeli, godinama ovliku. Međutim, tek kada bi onaj pred kim je učio, kad je vidio da je on dostigo, tako da kažemo da je naučio, da može da predaje, da bi mu diplomu da može on da podučaje. Međutim, on bi rekao, ja sam učio pred tim, on je učio pred tim, on je učio pred tim, pa sve do poslanika sallallahu alaihi wasallam. Što znači da mora da bude taj lanac prenosilaca ili da kažemo da mora da se uči pred nekim koji ima to znanje. Jer čovjek nekada može pročitati neki ajet, može pročitati neki hadis, međutim da to bude derogirano ili može pročitati na primjer neko mišljenje a to mišljenje slabo ili da pročita ovo a to nije u stvari tako i tako dalje međutim osnova je da je potrebno da se znanje stiče da tako na predavanjima na halkom i tako dalje ili na primjer da omladina na primjer zaboli nekog da kažemo na primjer daju da kaže možeš li nam tumačiti tu i tu knjigu na primjer da kažemo pogotovo na primjer naši naša braća i sestre koji studiraju i treba da znaju da svaki onaj studij koji oni uče da im je samo dozvoljen ukoliko poznaju stav islama po pitanju onoga što uči. primjer, ako ćemo reći da danas neko studira pravo, može studirati pravo i halal mu je ukoliko, na primjer, tako da kažemo, zna šta je propis islama po pitanju onoga što uči. Tako, naprimjer, ako uči bračno pravo, mora da zna propis, propis islama kada je u pitanju bračno pravo, kazneno pravo, ovo pravo i tako dalje. Ako studira medicinu, mora znati da kažemo određene mesele vezano za medicinu, da li je ovo dozvoljeno, da li nije dozvoljeno i tako dalje. Zato nema zaprike postičemo, na primjer, da tako grupe po grupe idu i da traže od određeni ljudi da ih, šta? Da ih podučaju. Međutim, kažemo, to je osnova i tako je treba i to je obaveza. Međutim, pored toga da čovjek uči i što više da čita, tako da kažemo, to je još bolje. Međutim, uslov je i osnova je, znači da se na ovaj način stiče znanje. A, razumiješ, da se onda samo više proširiva. Jer tako da kažemo, tako smo mi zatakli, od onoga, od onih pred kojima smo učili. I tako uvijek kad pročitaš nešto, dođeš i rekneš, šejh, našao sam to i to, da li je to u redu, pa on kaže hadis daif, hadis sahih, hadis svako, hadis nako, i tako dalje. Znači, to je stvar koja je potrebna, međutim, također da čovjek uči i da stiče, znači da proširiva, nema nikakve zapreke, međutim uslov je da u osnovi bude ovakvo traženje znanja. I čak što kažemo, znači da je obaveza i jedna druga i druga stvar da se nađu kod nas. I to predavanje i redovno posjećivanje predavanjima i učenje pred ljudima, a drugo da svaki dan čitamo što više. A da ne kažemo, da ne govorimo, to je jedan poseban problem što mi mašćini ništa živo ne čitamo. Izlaze knjige, međutim one samo izlaze inače to do, do, da kažemo dokaziva se da, da muslimanske mase inače ne čitaju tako da kažemo mnogo na primjer danas nije toliko na primjer ta izdavanje knjiga i tako dalje na primjer rašina no možda u arapskom svijetu koliko je rašina danas na zapadu nažalost da kažemo to je jedan problem i posebno koji moramo da govorimo koliko naša omladina treba da čita na primjer da se međusobno raspitamo da pitam primjer e eh, jesi pročitao put pravog muslimana jes pročitao, na primjer, muslima uzbir zbirku hadisa. Jes, na primjer, uzmi, pita i 6 ljudi i pogledaj šta će biti njihov odgovor. Da kažemo, to je jedan poseban problem u kojem mora odgovor Međutim, kažemo, odgovori da je, znači, pred učenim ljudima se stiče znanje, a na ovaj način samo to proširimo. Umraza salavat te donose. Kade zani zauče, Sarajevo probude. Kade zani zauče, Sarajevo smo probude. Da li je zabranjeno haram raditi i sticati metak iz velike želje za dunjalukom i užicima? a ne isključivo zbog Allahovog zadovoljstva. Propis je da čovjek ako stiče svoj e, stiče i imetak za nešto što je halal, pa šta god da to bilo, razumiješ da mu je to normalno dozvoljeno i e, da svako uživanje čovjeka je dozvoljeno ukoliko je to šta? Znači ukoliko je to znači dozvoljeno Allahom dželešanu vjerom. I tako da kažemo znači da je prvo osnovna stvar Ja tako da ono što zarađiva bude na halal način i da to njegovo uživanje bude na halal način. Znači da bude ono što zovemo bubah, što je dozvoljena stvar. Niti je naređena, niti zabranjena. primjer da kažemo čovjek ode negdje da se kupa, jel tako, normalno, uslov je šta, da ode od para koje je zaradio na halal način. Drugo je da ode na mjesto koje mu halal, gdje nema golotinje, jel tako, da kažem ono, da nađe neko mjesto da se kupa. E sad kažemo, to je stvar koja je mubah. E kakav će sad on imati nijet, u svemu ovome to zavisi od njega. Znači, u osnovi ta je stvar dozvoljena. Da čovjek šta? Da to učini. I zato neće biti inšala i tala kažnjen. Međutim, ako on hoće nagradu, treba sada ovdje da zanijeti tako da kažemo da ima onijet koji on misli treba da ima. E, na primjer, tako da kažem, ako ode na more ili negdje, da, jel normalno, na halal mjesto da se kupa, ako bude nijet malo da se odmori, kako bi kasnije kada se vrati mogo više, da kažemo, čini badet, više činiti davu, tako dalje, šala i tala da će za to biti šta? Nagrađen. Čovjek da kažemo samo ako jede, znači s kojim nijetom da bude jači kada je u pitanju ovo ili on, i da je za to nagrađen. Međutim, znači sve dolazi vezano za sami čovjekov nijet. Znači, ako je stvar mubah, tako da kažemo, niti će biti nagrađen, niti će kažen. Ako ima za to nijet, šta? Znači da čini nešto što je haram, normalno, sve što vodi ka haramu i to je haram. Međutim, ako bude imao nijet da čini nešto, je tako što od Allahu Đalešanu zadovoljstva, Allah Đalešanu će kao šta za to nagrad. Na primjer, da kažemo čovjek uzme svoju ženu i familiju, ode negdje u prirodu, da se odmore, ima sa tim nijet da provede vrijeme sa svojom familijom, da je li tako ono, od eh, hadisa i do poslanika, ali sara, to sam preporučio dobročinstvo ili je podnos prema ženi prema djeci, inshallah da svaku tu stvar, da će ga Allah Đalešanu, inšallah, i ta'ala nagrad zaspe sve. Behari skupoje, salavate donose, Ljiljani skupoje, salavate donose. Kade za ni Sarajevo prude. Kolika je vrijednost transkripcijskog učenja Kur'ana, to jeste na arapski, ali latinice. Kada, je, kada su se tek pojavile, da kažemo, prevodi Kur'ana, e, bilo jedno veliko, e, da kažemo, velika rasprava kod uleme, da li ikako dozvoljeno prevođenje Kur'ana? Znači, bilo ikakav prevod, tako da kažemo da se napiše ono što mi danas zovemo, na primjer, e, prevod Kur'ana, na primjer, prevod tumačenja i tako dalje, bio je veliki broj uleme koji rekao da je to haram. Znači, da Kur'an, da ne smije da se prevede. Znači, na primjer, da ne smije da se Kur'an prevede na bosanski jezik. Ne smije da se prevede na što? Na turski jezik, na ovaj jezik i tako dalje. To je da kažemo bilo, ono tek kada su postavi, pojavili se prejevodi, kada se pojavila štampara i tako dalje. Cilj oni koji su to zabranjivali, bilo je da ne dođe do jednog iskrivljavanja Allahove Đelešanu riječi. Zbog čega? Zato što svaki onaj koji prevodi i svaki onaj prevod Kur'ana, to je u stvari komentar Kur'ana. Jer on u mnogim stvarima mora da se vrati na mišljenje mu fesira, da odabere i da u tom kontekstu prevede taj kuranski ajat. I zato se kaže tarđematu ma'anihi, prijevodi značenja Kur'ana, znači na jedan način sam komentar. Ovo su radili zbojazno zbog čega? Da ne bi došlo do iskrivljavanja Allaha Đelšanu riječ. Također, kada je se pojavilo u nekim mjestima i u nekim zemljama transkripcija Kur'ana, također je bilo šta? Znači, veliki dio uleme, I skoro da znam da je to mišljenje se uleme, ono što ja znam, da su rekli da je to zabranjeno. Zbog čega? Također da ne bi došlo do iskrivljavanja Allahom djelnošanu govori Zbog čega? Zato što, subhanallah, na primjer, kada se uči Kur'an, zna se svaka, svaki harf gdje je njegovo izhodište. Zatim, taj harf ima svoje osobine, svoje svojstva, je l' tako? Na primjer, I zato uči se, na primjer, na primjer u stihovima se to nekad učilo maharidž al hurufi 17 ala alladhi yahtaru man ihtabar fa alif al jawfi fa ukhtaha wa hi tako uči se na primjer gdje je ishodište svakog harfa zato razmiješne zatim na primjer osobina svakog harfa kako da bude što znači da onaj koji uči Kur'an treba da uči Kur'an kako je objavljeno alhamdulillahi rabbi allazina an'amta alayhim znači ne allazina Jer nekad može da se zamijeni jedan harf da se promijeni znači. Naprimjer, halaka samavati al ardu, onaj koji je stvorio nebesa i zemlju. Ako kažeš halaka, onaj koji je obrio nebesa i zemlju. Ako kažeš halaka samavati, propala nebesa i zemlja. Jedan harf mijenja se. I zato, znači nije dozvoljeno da kažemo da se osnovi na to, nego Kur'an se uči iz usta na usta. Znači čak i ako poznaješ arapski jezik, imaš sve knjige teđvida, kirajete i tako dalje, nije ti dozvoljeno da u tome budeš samo, samo. Nego mora da učiš pred nekim, ako je već, da kažemo, proučio i da ti on rekne, ovo se izgovara ovako. Jer kako ćeš, na primjer, tamo ima na nekim mjestima, na primjer, ono kod nas u našem kiratu, a a'đamijun, imaš ono drugi teshil, ili tako hemzeta, nauči se a e, a, nego e, ha džamijun, tako dalje, neke, e, ili međerije, ha wa mursa, znači nemaju te stari ne može se kroz njih je naučiti, nego mora kroz šta, mora da ide sa usta na usta. I zato kažemo, znači ovdje nije, ako čovjek inšala imao do sada, da kažemo nije za ovaj propis, imao nijet da sad im inšala i tala šta, da nauči nešto da Allahovo govora i, tako dalje, inshallah da se nada Allahu dželešanu nagrade, da kažem. Ako čovjek nije znao, imao lijep nijet, inshallah, Allah, u samo tome da bude hajir. Jer kad smo najmanju ruku bio je hajir, iša. Međutim, mora da znamo da kada u pitanju Kur'an da ne smije da se tako uči, nego mora da se uči kako da se uči sa usta na usta. I zato, na primjer, mi smo spominjali na ijazet nam, jel tako, kada u pitanju nauke. Kada u pitanju Kur'an, to je nešto najstrožije. I skoro da se ne smatra, ne smatra pravim hafizom i pravim karijom, osim onaj koji je proučio Kur'an od početka do kraja kraja pred ja tako predpoznatim pred nekim hafizom a on prije svega i se tako spojen semet do poslanika sallallahu alaihi wasallam i on kaže ja sam ga čuo se tako lanas prenosila do Allahu poslanika alaihi salatu zbog čega zato što ima veliki broj ajeta i hadisa znači koji nam ukazuju na na što znači čak da kažemo na kaznu za ono koji možda može da nauči ispravno Kur'an od Galić. I zato ima hadis da kaže poslanik Ali sallallahu alejhi ve sellem: "Rubba Kur'an yaqra'u al-Qur'ana wa al-Qur'an yanahu." Da ima ljudi koji uče Kur'an, a Kur'an i proklinje. Ibn al-Jazari, veliki alim kiraje i tajlida u svom al nashr fi al-Qira'at al-Ashr, kaže da se ovo odnosi na onoga koji ne poznaje ispravno učenje Kur'ana da se ovo odnosi na onoga koji ne poznaje ispravno učenje Kur'ana. I za ovog vidimo, znači ne može se to ispravno učenje Kur'ana postići, postići ako se uči sa transkripcije. Ili, na primjer, da kažemo, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, وَرَتِّ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا I ti uči Kur'an tartilom. Kaže Imam Ali, e, kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, da je kaže učenje Kur'ana tartilom, kaže izgovaranje ma'rifatul, um, poznava, ma'rifatul maharić, poznavanje ishodiša harfova wa ma'rifatul bukufi i poznavanje gdje se u Kur'anu smije stati gdje se ne smije. Znači ova kur'anska nareda kako će biti ispoštovana ako znamo ispravno izgovarati harfove i gdje smiješ stati i gdje ne smiješ stati u Kur'anu. Jel tako? I zato kažemo opet ovdje i iz ovog vidimo, ako hoćemo ispravno da učimo Kur'an, ne može se to dobiti sa ove transkripcije. I zato, znači, moramo obaveza nam je svima nama da ulažemo napora, da naučimo ispravno učenje Kur'ana. Jer, na primjer, ja sam bio lično svjedok da ima ljudi, da i Allah dželle šanu nagradi, koji su svojim 60. ili 70. godinama došli, nisu znali ni jedan jedini harf na arapskom niti čitati, niti pisati, pa su hvala Allahu šanu naučili i sad mašala uče Kur'an na arapskom i čak mašala fino poznaju teđvidska pravila i trude se koliko mogu i tako da. I kako je tek onda kada je u pitanju naša da se da zna šanu smiru. Znači, mora da se nauči, jer sa ovim, sa transkripcijom ne postiže se naredba Kur'ana i sunnata. Allah ne. Islamski studio Zemzem. Zemzem.